Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so Vos saluda com cada nit Manolo Montaldo. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio en el canal 23 de la TDT i a la nostra web wwwla i que més teniu el Twitter oficial del programa <laughs> arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit on la pregunta que vos fem en el dia d'avui és després que l'IM haig dit que va prendre el seu temps, penseu que continua i estaran o no? Torno a repetir la pregunta. Després que l'Image ha dit que va prendre el seu temps, penseu que continua i estaran o no? porque hoy hace frío. Hace frío todos los días. ¿Dónde creías que estabas en Miami? Pues Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de pues ayer saben, ¿eh? La ventisca esa. Ah, la ventisca esa. La ventisca esa. Ah, bueno, este es el parte. El Servicio Meteorológico Nacional advierte de una gran ventisca esa. Sí, pero además hay otra razón por la que el día de hoy es especialmente emocionante. Especialmente frío. Especialmente frío, sí, claro, pero la gran pregunta. Agrietados labios. En sus agrietados labios. En sus agrietados labios, sí. Agrietados labios. ¿Creen que Phil saldrá y verá su sombra? Panza Así es, marmota dormilonas. el día de la marmota. si el passat divendres, quasi falla una setmana, en el partit davant la Real Societat que tancava la Lliga en Mestalla parlàvem del primer deadline, encara que no se ho creiem, deadline és la, eh, el terme anglès per a... Eh, com ara tots eh, estem utilitzant anglicismes, bueno, pues, eh, parlàvem del primer deadline, que és eh, una data límit, una data top, encara que no se la creiem massa, estigué a punt de ser-ho perquè el València estigué a punt d'anunciar dissabte passat el tema de l'entrenador, però alguna cosa està coguent se a l'altre costat del riu Túria. Perquè molta gent pensava que el fet de fer viatjar a Paco Estalán cap a Singapur, on ja està Suso García Pitarch junt a Lai planificant el futur del València i on està propietari Peter Lim, que va prendre la decisió final, tots entenien que aquesta situació podia ser interpretada com que Paco Estaran ara va ser investit com a entrenador impèctore per a la temporada 2016-2017 allà en Singapur. A dia d'avui, i ja estem a 19 de maig del 2017 i a les 11 i 35 hora espanyola, 8 hores més en Singapur, és a dir, que allí ara mateix són les eh, 7 i 35 del matí, és a dir, excepte que en la matinada de Singapur s'ha produït algun abans, que sembla que no, Peter Lim ha anunciat en el sopar que ha tingut amb l'expedició comercial del València, on estava Paco Allestaran, i on estaven els periodistes que han anat allí, que no hi ha decisió presa sobre qui va ser l'entrenador de la propera temporada. És més, Peter Lim ha dit que se va prendre un temps per arribar a tal decisió. Siguent mal pensat, i m'he de reconèixer que jo sóc mal pensat, la primera pregunta que me ve al cap és està prenent-se un temps Peter Lim o està prenent-se un temps algú dels entrenadors amb els quals ha contactat el València i estan esperant la decisió de sí o no per a tindre que tirar mà de la carta i estaran. Perquè, clar, si tu estàs pendent d'eixa carta d'algun entrenador al qual, al qual ha sondejat però no té dus allà estaran a Singapur la sensació és que allà estaran com Carmina Ordóñez està mort en la banyera però clar si te dus l'entrenador el tens allí i ajornes la decisió deixes obertes moltes incògnites a dia d'avui no tenim cap certesa, només tenim incògnites al, fut, al voltant del futur del València com del futbol. Ara després anem a contactar amb Cayetano Ross, amb el director d'esports del diari Levante Mercantil Valenciano, que està allà a Singapur, que ha estat en el sopar i que ens va contar detalls sobre projectes, sobre futur, sobre què pensa Peter Lim, sobre com pensa Peter Lim que ha anat esta temporada que el València tanca futbolísticament el passat divendres, però el fet que Peter Lim hagi tornat tornar, perdó, a ajornar, hagi tornat a ajornar el deadline, que Peter Lim encara no s'hagi decidit, primer, no dona una imatge massa seriosa del València Club de Futbol. Perquè així la resta de clubs van venejant-se i el València està en la indefinició està surant en la ingravidesa que otorga la inactivitat. Perquè la película era Gravity, ¿no? La de Sandra Bullock. Pues el València està a això, gravitant, surant en la ingravidesa que dona la inactivitat, la indefinició. A hores d'ara, ningú pot assegurar. Tots tenim indicis, uns en un sentit i altres en altres. Tots tenim certa informació, molt poqueta, contada pràcticament en miquiues. Deixem parat en un, han parat en altre, però ningú pot assegurar a les d'ara, perquè a més no ho ha assegurat i tan sols l'amo, què va passar amb l'entrenador del València Club de Futbol. Si volen que es diga la realitat, a mi la impressió que me fa és la que ja vos dic. Peter Lim està esperant el sí o el no d'algun entrenador amb el qual han contactat. I si erra aquesta opció, sempre està a la carta i estaran. El qual acceptaria encantat la banqueta del València, que no oblidem que continua sent la banqueta del València Club de Futbol i que, per tant, tindrà que esperar el fet de... Eh, veure què és el que passa en les pròximes dates. De moment, l'únic que sabem és que qui pensava que en esta reunió d'avui o després d'esta reunió d'avui anava a tindre's més clar qui anava a ser l'entrenador del València, de moment la cosa queda ajornada, paralitzada. De moment, Peter Lim diu que es va prendre el seu temps i, com diu la dita castellana, i lo que te rondaré morena. 11 i 39, com sempre, obrim l'àlbum de l'actualitat que en el nostre cas sempre conté 5 fotos. L'IM es pren més temps. El propietari del València ha sopat avui amb l'expedició del club desplaçada al seu país, però ha dit que s'agafa més temps per tal de prendre la decisió final sobre la banqueta. Conscient de les errades, el propietari ha manifestat a la premsa allí congregada que han de canviar coses conscient de les errades que han comès en la present campanya. La parte comercial continúa el seu periple avui a Malàisia, on una gran rebuda con han anat entrenar el conjunt més potent del país, el Darul Takzim Javi Fuego estaba sido impresionado. Y la verdad que muy agradecidos por, por todo el cariño que nos han mostrado, el respeto y después también el recibimiento por parte del cuerpo técnico y jugadores. Ha sido una muy buena experiencia y compartir el entrenamiento con ellos ha estado realmente bien. Per Arnau i Tito es destaquen, segons els companys de Superdeporte, el català i l'ex del Llevant semblen els que guanyen més números amb vistes a la decisió final de Kiko Catalán per a triar secretari tècnic. Fitxatge tancat, l'altre pivot nord-americà Travis Peterson és el reforçat, és el reforç triat per Checho Mulero per a suplir la baixa del Luke Sigma durant els play-offs. 11 de la nit i 41 minuts. Vos recorde la pregunta en el Twitter, arroba esports97nit, arroba esports97nit. Després que l'Imatge ha dit que va prendre el seu temps, penseu que continua i estaran o no? 11 i 41, en tornada de pausa, estem a Singapur amb el director d'esports del diari Levante, el mercantil valenciano, present Elisi Sopar, William Peter Lim, Caetano Ross, que ens va donar l'última hora i tots els detalls del que ha passat en la nit de Singapur vesprada de València, on de moment la notícia és que no hi ha notícia, és que Peter Lim s'agafa més temps per a triar entrenar. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Te agrada ir a correr? Has convertit el running en la teua passió? Superrunning és el teu programa. Tota la informació sobre les curses populars, els consells dels millors especialistes i el calendari més complet del running en la comunitat valenciana cada setmana en Levante Televisió, Información TV i en Superdeporte. Superrunning. Running. ¿Buscas coche? Nuevo de ocasión, te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. Disfruta el triple de los playoffs de la NBA en Casino Cirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor baloncesto del planeta. Infórmate en la web del casino. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Si algún pensaba que ganaba a noticia noticia, pues no hay noticia. O la noticia, per millor es la ausencia de noticias. Que Peter Lim present avui en el sopar amb la delegació del València Club de Futbol desplaçada fins a Singapur, ha dit que de moment no hi ha decisió presa sobre l'entrenador i que es pren el seu temps. Si anem cap a Singapur, <coughs> allà ha estat el nostre company i director d'esports del diari Levante, el mercantil valenciano Caetano Ros. Caetano, què tal? Molt bona nit. Hola, bona nit, Manolo. Bueno, pues eh, la notícia la veu esta vesprada en la web de Levante, el mercantil valenciano, però lògicament volem aprofundir en ella Després de les reunions, Suso està allà diversos dies, eh, també l'expedició més part, o la part més comercial de l'expedició del València, i avui s'ha reunit amb el propietari i de moment no hi ha ni fumata blanca ni fumata negra, Cayetano. La notícia és que no hi ha notícia. La notícia és que el propietari del València ha dit que encara no té decidit qui va ser el nou entrenador per a la pròxima temporada. Eh, tots pensàvem que avui anava a tindre una reunió a part especial amb, eh, Allestaran perquè semblava l'elegit o el favorit per part del director esportiu, però eh, ha hagut un sopar en el que han estat presents pues, Allestaran, Suso García Pitar, Clay Hun, eh, Peter Draper, Mendieta, Albelda, uh mhm. -huh. molta gent, molts amics de l'IM, però no, no ha tingut una conversa individual en, en Allí estaran i, i després sí que ha tingut un apartat en els periodistes eh, valencians i, l'hem preguntat si ja tenia decidit el nou entrenador, ha dit que no, que anava a prendre uns, uns dies i que el que sí eh, està convençut és que, que va fer un gran València, que va a pensar-se molt a l'hora de fer un fitxatge, perquè es reconeix que s'ha equivocat molt l'any passat. Està bé, això. I que, Eh, sí, no, no. Eh, ha fet una autocrítica prou gran eh, i diu que, que va a medir en moltíssim els fitxatges i que va assegurar-se de que siguen, sobretot, eh, bons professionals. No? Això que, és una de les coses que ha fallat esta temporada i volen pues, homes de club i eh, fitxatges de, de garanties. O sigui que van a prendre el seu temps, eh, la nostra impaciència, eh, la nostra ansietat per saber qui són els fitxatges, qui és l'entrenador, pues ells no la tenen. Ells van Topeta frontalment i... amb la seva manera de, de produir-se, de pensar, de ser. Eh, bueno, però ells diuen que ara volen canviar, que, mm -hmm. que volen eh, pensar d'una altra manera, que han après molt, que s'han equivocat molt i que a partir d'ara pues, eh, ella ha invertit 100 milions quan no li feia ninguna falta, diu. El mhm. club mm -hmm. haguera pogut seguir eh, endavant sense els seus 100 milions, però clar, això suposava una inestabilitat econòmica que no volia que existira. Eh, per tant, diu, eh, tinc la estabilitat econòmica, ara vull aconseguir l'estabilitat esportiva i per això ha de triar en molta cura per no equivocar-se, perquè l'any passat se va equivocar eh, en mhm. moltes eh, de les opcions que va triar. Eh, D'ahir s'extrauen del que m'estàs contant, que és que eh, eh la notícia la no notícia, és a dir, que no hi ha encara entrenador per a la temporada 2017-2017, que eh, Peter Lim ha dit que se va prendre eh, eh, un temps encara per a um, definir eh, exactament quin és este València nou cap al que anem. Eh, la primera pregunta, lògicament, és interpretes que això li resta possibilitats o percentatge de possibilitats a Paco i Estaran de continuar en la banqueta? Eh, es difícil saber, pero sí que es de ver es que nosotros teníamos la sensación que estaba prou a favor de, de Paco, que uh mhm. -huh. estaba prou encarat, per, per, per, la, diguem, per lo que havíem vist per els moviments de Suso i de Lei Hunchan, no? perquè pensaven que, que d'alguna manera estaven preparant el terreny per a que avui eh, Lim li diguera Paco, eres l'home elegit, no? Quan eh, no ha sigut així, pues, clar, això et crea ja molts dubtes i molts, molta incertesa, realment. Eh, és que se ho està pensant i que no ho té clar, no ho té clar, perquè si ho haguera tingut clar, pues, li ho haguera dit avui o, o, o, se, o se ho haguera dit. Per tant, eh, pues, és un pas enrere, no?, després de que eh, pareixia que tot estava ja preparat per a que fora Paco Allestaran. La segona pregunta, Galletano, Eh, vol dir això que té mm, molta ascendència o tenen ascendència els informes de la direcció tècnica per fi, que és com ha de funcionar un club, més enllà de que eh, estaran, t'agrada o no t'agrade, a tu que m'estàs sentint, o a Cayetano que està contestant-me, o a mi, més enllà de que eh, ens agrade o no Paco i estaran, significa que ja tenen ascendència, que ja està tenint no poder de decisió, perquè l'última paraula sempre del propietari, però que sí, el propietari pot estar guiant-se ja per fi més per l'estructura tècnica amb la qual està dotant el València Club de Futbol, en este cas en la persona de Suso García Pitarch? Home, per les paraules de l'IM, eh, dona la impressió de que efectivament ell està pensant només en el bé del València i, i en fer un gran equip. O sigui, jo crec que, no, dona, que, que ha sigut sincer, en quant a que va fer cas dels, dels professionals i, i va fer cas de lo que li diga Suso. Però, clar, Suso el que ha fet és presentar-li un informe en el que eh, n'hi han distintes possibilitats. Uh -huh. eh, n'hi ha distints plans. Eh? El plan A era, és, és, és Paco, perquè no, eh, no, no, no podem dir que l'ha descartat, i el plan B, C, no, això no el conegam. Eh, jo pense que Quique està en, en, eixa, en eixa, no sé si terna o, o dos, però que n'hi ha altres possibilitats, segur. Mm. I eh, eh, pues, haurà posat pros i contres. I n'hi ha alguna que és més cara, l'altra que és pues, més de, un tècnic més de més renom o de més experiència, l'altre que... O sigui, ell haurà ficat eh, totes les qualitats de cada un dels eh, candidats, que no sabem si són dos o tres, però eh, al final és l'IM el que té que pensar-se i té que prendre la decisió. I eh, ell no té pressa, és a dir, eh, tota la pressa que puguen tindre els valencians, eh, els periodistes, els aficionats, eh, pues ell no la té, no la té i està tranquil i l'únic que té és molta... Això sí que ho transmeten, eh, el cara a cara. Té molt, molt d'entusiasme en el València perquè diu, bueno, és que no és la empresa més important que tinc, perquè tinc molt, molt empreses molt importants en, en el món de les finances, però sí és la que té el perfil més alt. Què vol dir això? Que mm, si tu fas mal en el València, la, res, la caixa de ressonància és bestial, clar. Clar, molt més que si tu falles en una empresa farmacèutica. En farmacèutica, tant, en hospitals, especial... en oli de palma, en McLaren, clar, sí, evidentment. evidentment. Clar, clar, clar. Ell, ell vol, vol encertar, vol com siga este any i va fer tot, tot, tot, tot, tot lo possible perquè la, este any vaig saber i per donar-li una estabilitat esportiva que, que no l'ha tingut este, esta passada temporada, una vegada que la econòmica sí que l'ha aconseguit, perquè ella ha dit en un moment, diu, jo és que he invertit 100 milions, <laughs> he dit 100 milions de la butxaca, vull dir que no són no, 4 duros, eh? A veure qui, qui fica 100 milions ahí. Vull dir que, claro, són molts diners. Bueno, la, I la... això, pues, la tercera pregunta sí, sí, bueno. que s'extrau de, de, del, que es, del que estem parlant, del que s'ha publicat en la web de Levante Mercantil Valenciano, recorda el titular, l'IM no tengo decidido quién serà l'entrenador, eh, eh ho, ho veiem publicat esta vesprada al voltant de les 7 de la vesprada en la web de Levante Mercantil Valenciano. La pregunta és, eh, Cayetano, Barruntes més o menys quan de temps pot eh, tardar l'IM en prendre esta decisió? Penses que, penses que està propera? Penses que encara se va prendre temps? No tenim ni idea, Manolo. <laughs> És un home completament enigmàtic i eh, avui ha estat molt per l'hora, eh? perquè tenia, estava molt a gust, estava molt content, han celebrat el seu aniversari, eh, encara que no era avui, és el dissabte, però li han, li han dut una tarta de cumpleaños, en fi, uh -huh. l'home estava molt a gust, estava ple d'amics, eh, i, ha, i ha estat molt, molt agradable i, i, i molt, eh, doncs, això, molt per l'hora amb nosaltres, però eh, ni a un punto enigmático. es yo no, no sabría decirte cuándo te este necesita, porque claro ahí ningún se atrevía ni a preguntarle <laughs> si tenía decirte el entrenador, yo le voy a preguntar, porque digo, bueno, pero el sistema sí me han ocho mil kilómetros para preguntarle eso ¿cómo no voy a preguntarle? Pero voy a decir que ella eh, Exacte, Middlesbrough, eh, mm, no, ha sido tan, eh, tan carinyós, que igual no el están, no? pues sí, eh, no podemos, es que ya cabren a això no, <laughs> no, no, no té sentit, eh, no saben La verdad es que no saben, no tenim ni idea, es una, molt enigmática. y habrá que esperar a que decidisca el nou entrenador i estar de Xina pues, eh, pues, tots expectants a veure. I, eh, per últim, eh, al voltant també de, del que estem parlant, eh, parles de, de la seva paciència, de la manera de prendre-se-ho tot, de que ells, ells saben que han errat, de que volen fer les coses d'una manera diferent. Eh, eh són ara mateix conscients, és Peter Lin conscient del desencant que n'hi ha a nivell de carrera en València? Li arriba? Eh, sí, però ho relativitza, perquè ell sap o pensa que, que este any eh, va canviar tot. Eh, ell està convençut que, que, a, que a partir d'aquest any les coses van anar bé i, i tot el desencant i el malestar que n'hi ha en la gent del carrer pues, va canviar perquè els resultats van, a, van arribar. Jo, jo crec que és això el que ell està convençut eh, i bueno, hi arriba eh, relativament, és a dir, tampoc és que tinga eh, contacte directe amb València, València està molt junt i li arribarà, però per molt de, de, de, de, de en sordina, no? Uh mhm. -huh. I, I ell està convençut de que això va adreçar-ho, eh, perquè ha sigut un home que ha tingut eh, molt d'èxit en totes les empreses i esta, eh, com t'he dit abans, és la que més interessat està de totes les que té en què vaig saber. Perfecte. I ja l'última, però esta ja és més de, de doctor Echar, de, de cotilla. Eh, eh, què heu sopat? Perquè la, la, la gastronomia asiàtica és Uf. radicalment diferent a l'europea, Cayetano. Il·lustra'm una miqueta. Bueno, el sopar era, <laughs> ya se recordado el clásico, ¿no? José María García. <laughs> Eh, pues eh, no, me, era pues menchar eh, a, a pero te digo una cosa, estaba acostado una chica de, del, grupo de trabajo de Leijun, que es encargada de las finanzas, porque ayer era todo chento, o trabajadores o amics, uh bueno, el yo en España, en Valencia, y el minchar Valencia te, te, que ver en este, ¿vale? Porque son productos naturales, de, de, de molta calidad. eh, molt d'arròs, eh, sí. molt de peix, molt de marisc, eh, bueno, era tot, n'hi havia molts plats, però poqueta mm. quantitat, crec que n'hi havia 12 plats, que era una barbaritat, ah eh, i eh, eh, per tot de, de primera, clar, té productes molt bons i la veritat és que hem sopat molt bé i ha sigut una, un sopar molt agradable perquè la gent està molt a gust, molt a gust, i era com eh, una, la família de Peter Lee, no els amics, amics de la infància, Eh, eh, eh? saps? Eh, gent molt agradable, molt simpàtics, molt oberts, venien allí, te parlaven, t'explicaven, te, te dient d'on eh, venies, què feies, eh, uh mhm. -huh. necessitaves alguna eh, pues havien, eh, mos ha contat un amic, un tal Barry, que, que Peter Lynch, que era molt pobre, que això és de veres, o sigui, sea, no és ningú mite, que era una persona molt, molt pobra, de jovenet, de xicotet, i que, bueno, va estudiar, això sí, els seus pares així estan molt preocupats per l'educació, es donen una gran educació i a partir d'ahir... N'hi ha que dir que eh, Singapur eh, tenim una imatge un poc que no és la, la que... Distorsionada. Singapur és un poble de 5 milions d'habitants, de molta mescla cultural, de barretxa de, de xinesos, de malaios, d'indis, d'eurasiàtics, d'europeus. Avui he conegut una dona europea que, que és nascuda en Singapur també, una uh -huh. dona de, de, de caràcters eh, igual que nosaltres, blancs, i tal, i és d'ací. Vull dir, n'hi ha molta mescla, n'hi ha religions, n'hi ha molt de respecte, i n'hi ha molt de poder adquisitiu, és a dir, ells eh, tenen un nivell de vida molt alt i, i no n'hi ha grans diferències socials. De veres que ajuden molt el desgovern, govern, que és un govern socialdemòcrata des de l'any 1927, però que se preocupen per ajudar a la gent que té més necessitats i sense tindre recursos naturals han creat una indústria fortíssima eh, envoltant del turisme, eh, financera, farmacèutiques, refineria de petroli, eh, que això els, fer, els permet viure mm, prou bé a, a, a la majoria de la població i els que no tenen aquest poder adquisitiu pues, el govern es, els ajuda eh, de diferents maneres. No? I, bueno, pues eh, n'hi ha que entendre este país. Este país no és Xina. O sea, ells, ells estan orgullosos de, de ser diferents dels, dels xinesos, de, dins de la seva particularitat, la seva eh, el poder adquisitiu, de, dels seus drets socials que no tenen altres països del voltant, eh, de la seva qualitat de vida, o sea, és, eh, és un gran del país, o sigui, m'ha sorprès molt, eh? jo no, no tenia ni idea, però, però bueno, pues, eh, n'hi ha que reconèixer el, el valor que tenen i també l'aposta que han fet a tantíssims quilòmetres, perquè realment quan vens en avió te dones compte, està més de 13 hores. I, clar, això ho fa el Blei Hun cada 15 dies. Correcte. Que, bueno, ja sé que va en, en business i tot això, però és molt pesat. I, per tant, Bueno, pues ni habrá que comenzar también a saber lo que significa <laughs> esta Chen, lo que es este país, lo que lo que pueda arribar a ser, no sé. Mm, igual tenim una imatge que no és la que, la que correspon perquè, perquè no es coneguem i, i ha sigut ben així i te, te canvia un poc el xip. Bueno. Això no vol dir que, que hagin encertat o que no, ho han fet fatal esta temporada, ho veurem. no? està claríssim. <laughs> Ho veurem en el futur, bueno, a veure si a partir, a veure si a partir d'ara pues, poden, poden millorar-ho tot. Perfecte. Eh, completíssima la crònica. Un plaer, com sempre, Caetano Ross, el eh, director d'Esports del diari Levante Mercantil Valenciano. Una forta abraçada. Vale, Manolo, moltes gràcies. Un abraç. Molt significatiu, eh, el que ens conta Caetano que no hi ha hagut reunió, <clears throat> a part, entre Estarán i Peter Lim, que se parla del projecte però no se parla de l'entrenador. Miren, a mi la impressió que tinc, i quan tu no dona impressions que se sustenten sobre alguna informació mínima i tangencial, corre el perill de pegar-se una morra gran, així que sé que, sé que estic corregent este perill, però a mi la impressió que me fa i si passa així el València no ho admetrà mai és que el València té alguna cosa, té algun entrenador que està esperant el seu sí i que mentre no el tinga tancat no vol deixar de la mala opció i estaran. Allò que diuen de que els monos quan van d'arbre en arbre no solten una branca mentre no tinguen agafada la següent. Pues a mi me dona que una branca s'allestaran i la següent ja veurem quin és. Esa és la impresión que jo tinc a dia d'ara. ahora. Puc assegurar-ho? No puc assegurar-ho. Puc assegurar que Allestaran no va continuar? No puc assegurar-ho. Puc, estar, puc eh, eh, assegurar que Allestaran va continuar? No puc assegurar-ho. I el que vos diga, jo ho sé, jo ja tinc indicis, jo... Pues home, molt bo ha de ser o molta informació de manejar. Així preferim ser sincers amb l'audiència, perquè és el periodisme en el que creguem. I sincerament, jo crec que l'IM està esperant a veure si alguna de les opcions que té li qualla, li diu el sí, li dona el sí, o alguna que en la qual estigui treballant el València no, tenen, que ser, no tenen per què ser vàries. Pot ser una. I si té el sí, jo crec que hi estarà, no continuarà. Altra cosa és que erren, que fallen totes les opcions que tinga Miralles de València. I ahir ja veuríem per això la situació que dona a les 12 en punt de la nit. O no, Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Tu quina <clears throat> sensació, quina conclusió jo extraus tinc... de les paraules de Cayetano Rosas des de Singapur? Bueno, jo tinc la mateixa sensació, Manolo, que tenia abans d'escoltar a Cayetano. I la meva sensació és que Paco Allestra no va continuar com a tècnic del, del València. Eh, a partir d'ahir jo crec que hi va moltíssima eh, expectació normal entre mitjans de comunicació desplaçats cap a, cap a Singapur perquè avui eh, es produïa una, una trobada entre Peter Lim i, i Paco Ballestarán, Suso García Pitarc, Eli Hun, eh, etc. No? En aquest sopar que abans parlava eh, Cayetano. Mm, al final, Manolo, molt significatiu que no hi ha xabut ni un guinyo ni un guinyo de Lima a ni una conversa, res. Mm, això me sembla molt significatiu. I la, i la gent sobretot dirà, bueno, i a què ha anat a Llestaran? Home, pues si Llestaran és la teua carta bé, però te lo dices en València, la impressió que dones és que està mort. És que estàs fent-li un lleig. És que la gran pregunta és ja què ha anat eh, a Estaran? efectivament, Manolo. Mm. Pues jo crec que és per això. Té contracte en vigor, jo... l'IM volia un tècnic, l'IM és el propietari, l'IM decidís i Estaran va. Però ja ho vaig dir, Manolo, quan va concloure el partit de la Reial Societat, la meva sensació ja en aquest moment era que no, que no, que no anava a continuar. Mhm. M'estranyava mm -hmm. molt lo del viatge, evidentment tenia el dubte de si l'IM en algun acte en el que coincidiren tots dos anava a alçar-se i anava a, eh, a batejar, per dir d'alguna forma, a Llestaran com a tècnic del primer equip de, de Mestalla. Avui és la primera vegada i ni un guinyo. Si avui a Llestaran se n'ha anat a sopar sense saber si és l'entrenador, si com acaba de contar Cayetano en ixe off the record o en ixa conversa que ha tingut Lima en mitjans de comunicació desplaçats a Singapur, eh, Lima ha dit que té dubtes i que encara no té decidit el tècnic. Jo crec que després del dia d'avui eh, la figura de Paco Ballestaron queda molt tocada, molt tocada. 12 i 2, després ho ampliarem en la tertúlia, però encara tenim molta cosa que contar-vos. Pel que fa al València, vos ho venim contant eh, tota la setmana. Crec que vos ho contarem, no sé si dilluns o dimarts, no recorde bé l'oferta del València o les condicions econòmiques del València amb Raúl Albiol. I venim també comentant eh, que Albiol està esperant a veure què fa el Nàpols. Però que a hores d'ara, tot i que Albiol li va demanar al Nàpols, si fa falta, que no dificulten la seva eixida, Dino de Laurentiis, el eh, magnat propietari del Nàpols, de moment no solta la mosca. I va ser una negociació dura i complicada i al València Liurchis fitxar centrals perquè un dels que està en la pole per a rebaixar nòmines és Escodran Mustafi per això el València vol reforçar la parcel·la central més coses en el dia d'avui, a Ràdio Caracol de Colòmbia, Víctor Ibarbo, un futbolista que està mateix a l'Atlético Nacional, eh, però que és propietat del Cagliari, ha dit que té una oferta al València. Ya que mi entendre-la. compañero de Radio Caracol han que sigue allí Valencia, pero però justament cuando valencia Valencia se mistalla, pero se Se, Mi intención solamente necesito, necesitamos que Nacional y mi empresario eh, se coloquen de acuerdo que van a decirle a club en Europa. Como hay muchos equipos interesados, entonces ellos lo que quieren es que yo me vaya rápido. No, sí. ellos me quieren solamente ya para, para, para hacer el transferimiento, exactamente. ¿Y a qué equipo le han dicho, Víctor? ¿Qué posibilidades? La verdad, no hay mucha oferta, la verdad, hay mucha oferta como el Panathinaikos, como Valen, no, hay mucha oferta, mucha oferta, entonces la verdad no sé qué decir. Diu Valen i se, i se talla. No és el Valencians, és el València. Els, els companys de Radio Caracol han dit que el que ha dit eh, en aquest moment en directe, que la, no s'han registrat bé, no s'ha gravat bé, però era era València. Me sona a, a Milonga del jugador i del representant, té tota la pinta. A veure, jo en un primer moment, Manolo, he relacionat a Ibarbo amb el Batford, perquè va ser eh, futbolista del, del Batford i uh -huh. en mhm. aquest moment va coincidir amb... Sí, però Quique se lleva damunt. Amb Quique, però després s'he preguntat i Quique parlava molt mal, tirava pestes del treball de, de Ibarbo i a partir d'ahí, bueno, pues ja ha descartat el, el futbolista totalment. I a més de tot això, eh, en el dia d'avui hem sabut que l'amo del Màlaga, el Sheik Altani, mirant que ell n'hi ha un negoci prou important, ha dit que jo, per culpa del prestamista, per 12 quilos tinc que vendre a Gamacho, ha agarrat el prestamista, li ha mullat el, set, els 6 quilos que tenia el prestamista de Gama, del Màlaga sobre Gamacho, ara Gamacho és propietat sencera del Màlaga, d'Altani, i per tant, com a mínim per a parlar de Camacho ja estem parlant, Salva, dels 20 quilos que marca la seva clàusula de rescisió. Sí, ha estat d'ahir gest el, el Sheik, Altani Tani, i a partir d'ahir pues, eh, ha tornat a, a negociar la compra dels, eh, de percentatge dels drets federatius de Camacho que pertanyia al prestamista libanès venezolà i a partir d'ahir el futbolista torna a ser del, del Màlaga. Per què? Perquè hi ha una opció de negoci important de d'aquest jugador. Perfecte. Eh, tanquem la formació del València. València la, de la del Llevant parlarem, aprofitant que tenim avui Anna de Mimosilla i, a, i a Rafa Marín, parlarem de, de com està el tema de la secretaria tècnica en el Llevant, uh, totalment la tertúlia. I se n'anem al bàsquet ràpidament, perquè ja tenim substitut per a Luke Sigma, li diuen a este jugadors Travis Peterson. Així que anem a parlar ja amb el company Juanma Romero. Hola, Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Oh, bueno, ja tenim nou jugador en València Bàsquet. Eh, semblava que la cosa estava agra, però algo ha trobat Chechum Mulero que quadra i quadra bé i que es diu Travis Peterson. Efectivament, eh, ja comentàvem ahir que encara que era complicat no, el tema de, del fitxatge, pues que havia desvelat no, que, que n'hi havia dos noms que estaven damunt la taula i que podien ser factibles i sembla que un d'ells era el de Travis Peterson i avui s'ha fet oficial i s'ha incorporació per al València Bàsquet fins a la fi d'esta temporada. El jugador té previst arribar demà divendres per la nit a València, dissabte serà l'habitual eh, eh dia de proves eh, mèdiques i físiques abans d'oficialitzar el, el fitxatge i bé, este jugador que ja és veterà, té 31 anys eh, ha jugat en el Saratov eh, de Rússia on ha disputat els quarts de final de la BTV, la Lliga Russa i també ha disputat l'Eurocup, com el València Bàsquet a més va quedar eliminat a les 32 a la segona, a la segona fase, però ha sigut el tercer ser màxim encistellador d'esta competició europea, un jugador que sobretot ve pues, amb la premissa de no ser, evidentment, un jugador clau, però sí que puga donar una rotació important al joc interior del València Bàsquet, aportant punts i també treball en la zona. No? Ve avalat per ser un home d'equip, de, és el que ara mateix estava buscant el València Bàsquet, i a més també eh, compta amb experiència no? en la Lliga Espanyola després de que en la temporada 13-14 eh, doncs, jugarà 12 partits eh, amb el de, de Galícia. Eh, esperen que, que puga ser un jugador útil. Ell ja ha manifestat a través de les xarxes socials la seva il·lusió no? per eh, fitxar pel València Bàsquet. A més, s'ha mostrat ambiciós. Ha dit que ve amb l'il·lusió de poder guanyar la Lliga ACB en qualsevol cas, sembla difícil no? que puga debutar Manolo el de Dumenche, uh -huh. encara que València Bàsquet demà Vendres podria inscriure-lo, però eh, es complirà que abans d'oficialitzar i de que passen les proves eh, se li puga donar de alta per a debutar Dumenche, amb la qual cosa segurament el seu primer partit serà en el playoff el 26 o 27 de maig davant de l'Unicaja o el rival que li toqui al, al València Bàsquet. Per tant, recapitulem. A la pivot, Travis Peterson, 208, nascut a Glendale, Arizona, Estats Units, i que ahir va ser el seu aniversari, 18 del 5 del 85, 31 tacos, va complir ahir este jugador que en Espanya, sobretot, va guanyar eh, bones actuacions en el eh, Rio Natura Montbus de Obradoiro. Bueno, pues amb tot això, és una bona notícia per a València Bàsquet. L'altra és que torna a estar en el podio dels millors amb un altre jugador en el quintet de la Lliga. Sí, efectivament, no? el eh, nom de Justin Hamilton, no? evidentment era l'home que tenia opcions no? de poder estar en aquest millor quintet de la Lliga i finalment ha sigut inclòs en el apartado de ala pivot, y eh, realmente es pivot, pero será incluso en el eh, ala pivot porque en la demarcación de Singh ha sido nominado Janis eh, Borussis, el jugador de, de la pero pero evidentemente este reconeixement no, que yo creo que un poco condecora no, la gran temporada, el gran año que ha Justin Hamilton y que esperen siga donando en, el, en no? un jugador que va a ser una de las especies más codiciadas del mercado seguro este estiu, eh, que acaba contrato en el Valencia Bàsquet y que, a mes Justin Hamilton en esta nominación de estar en el millor quintet también opta a ser el mejor jugador de la Lliga en la gala de la Lliga Endesa que tendrá lugar el eh, próximo pròxim eh, en Barcelona. y sí que veurem si es Hamilton o no el MVP, lo va a tener difícil, pero en cualquier caso, un reconocimiento que a mes Manolo eh, repetís l'equip valencià en quant a representació referís. Ja va tindre l'any passat a Pau Ribas i fa dues temporades compta amb Romain Sato i amb Justin Dolman. Este any el tour ha sigut per a, per a Justin Hamilton. Perfecte. Romero, gràcies. Adeu, Manolo, bona nit. Al nostre company Juanma Romero, al qual però no deixem el bàsquet, perquè tenim com guiat esta nit en Esports 97 nit, al voltant del món del bàsquet, jugador de València Bàsquet. Guillem Vives, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Bueno, de moment eh, tenemos, tenemos chico nuevo en la oficina, ¿no? Travis Peterson. Sí, la veritat que el club s'ha mogut amb, amb la baixa del, del Luxima, que era un jugador molt important, i han portat un jugador que juga molt bé aquest any a Rússia, i veurem com, com s'adapta, i segur que, el rebrem molt bé l'equip. És una regla una miqueta estranya, no? Perquè ara, si eh, se donara el fet de que poguero recuperar el Lux Sigma eh, per al tram final del playoff, no el podríeu inscriure. Són coses que són difícilment entenibles. Sí, la veritat que és una situació mm, molt complicada. Eh, sabem que el Lux Uh, no sabíem el, el temps de baixa exacte, entre 4 i 6 setmanes, i, i sí que és cert que, el risc era aquest, que si el Luca recupera doncs, <laughs> eh, perdrem i no podrem inscriure un jugador que per mi ha sigut o almenys un dels més importants d'aquest any i, però bueno, eh, així ha passat s'ha lesionat en un moment molt clau i, i hem de confiar en el, en el nou fitxatge que jo crec que, que és un molt bon jugador i, i segur que ens ajudarà molt. Bé, Guillem, passem al plan general, si te sembla bé. Eh, situació ara mateix de València Bàsquet, després de tot l'any d'alt eh, i a la fi, i aquest tercer lloc eh, és injust dir-ho, però eh, sembla com si sabera poc. Sí, sobretot per la, la primera volta que vam fer, que sense vam estar invictes, doncs, uh, sí que la segona volta hem baixat una mica, però bueno, al final jo crec que el, <laughs> perdre sis partits, esperant el diumenge que, que esperem guanyar-lo, doncs, perdre sis partits en la Lliga regular, doncs, ho haguéssim firmat crec que tots a, eh, al principi d'any i, i també et dic que tant Barça i Madrid han fet un molt bon any i, i potser en un altre any estaríem segons o fins i tot primers, però bueno, eh, així és la Lliga FB, una lliga molt, molt competitiva i, i res, intentar encara tenir opcions per ser primers o segons, o sigui que no ens hem de desanimar, però sí que està clar que hem de preparar bé l'últim partit i sobretot per arribar bé al playoff, que serà, serà molt dur. Com valores el possible rival que, que pot ser Aja? Bueno, ja el vam veure la, la setmana passada, és un rival un equip molt complet, sí que la Lliga no han jugat molt bé, però Eurolliga eh, va arribar al top 16 bé, eh, un equip dur, físicament potent i, i res, hem, si en el teòric és que ens toca, doncs hem de analitzar les coses que vam fer bé a Màlaga i les que vam fer malament i intentar sorprendre'ls però bueno, eh, crec que nosaltres eh, amb el camp a favor que, que ens hem guanyat doncs, tenim una mica d'avantatge. Eh, parles del que s'ha fet bé i el que s'ha fet malament eh, en Màlaga i també a Múrcia. I si els dos segones parts a Múrcia i a Màlaga mm, eh, vos mengen el cap, esteu pegant-li voltes o només de les que toquen? És a dir, cal analitzar però tampoc cal obsessionar-se. Bueno, jo soc partidari, no, no cal obsessionar-nos en, en derrota, sí que està clar que hem, hem d'analitzar tots eh, el que hem fet, tant individualment com a grup, però també diferencio una mica, una mica el partit de Múrcia i el de Màlaga. El de Múrcia sí que no m'ha estat gens, gens bé a la segona part i a Màlaga sí que és cert que eh, amb aquell encert que normalment hem tingut durant tot l'any no el vam tenir i ells doncs, eh, el van tenir en jugades crec que defensivament bones però bueno, eh, hem de millorar, hem de també intentar atacar millor, agafar, intentar trobar el nostre ritme en el joc i, i crec que ho, ara amb el playoff, amb... sí que és cert que la baixa del Luke Sigma pues, és una baixa molt important, com he dit abans, eh, per mi és un dels jugadors claus de que el València estigui, hagi fet tan gran any i, i res, eh, intentar incorporar el nou jugador i confiar en tots els, els que estem perquè crec que arribem a un bon moment. Escolta, Guillem, eh, tot el que no siga plegar semifinals en, en, eh, en la Lliga, eh, en el playoff de la Lliga, Eh, no vaig a dir una decepció perquè la temporada, la primera volta està ahí el rècord de victòries, això és, va ser complicat que cap equip, ni tan sols vosaltres en, en un any eh, posterior ho pugueu igualar, però seria un despago, un cert despago no arribar ni, ni a semis? Bueno, personalment eh, per mi ho, ho seria sobretot perquè tothom vol arribar a lo més impossible i, i sabem que com l'any passat eh, vam viure, almenys jo personalment sabem que les coses al final és molt dur, que sí que el factor camp és important, però uh, no és un factor molt decisiu perquè a tres partits uh, es pot complicar tot i, i, els quarts de final és un, aquest, una sèrie molt, molt difícil. Uh, crec que <laughs> haurem d'esforçar-nos molt, de treballar bé el, el partit per, per treure'ls i sobretot per aprofitar el, el, factor, el factor pista a favor i, uh mhm. -huh. i bueno, intentarem arribar el més lluny possible i, i sobretot jugar al 100% i, i intentar fer el millor possible. En el plànol personal, Guillem, amb la lesió de, de Sami, de Van Rossom, dus més minuts damunt que una col·lecció de rellotges, eh? Sí, la veritat que, eh, per desgràcia, el Sam eh, no ha pogut completar un any que, que també està, eh, no, no, no es comenta, però també la baixa del Sam és un jove molt important. Eh, l'any passat, o fins i tot al principi d'aquest any, va demostrar que era un dels millors bases de la competició i està clar que, que la notem, la seva baixa. Però tenint això en compte, crec que tant jo com, com l'Antoine hem, hem fet un bon treball, eh, hem intentat jugar de, de la millor forma i que, i que l'equip jugués una mica al nostre ritme i el que vol el Pedro, i crec que, que ho hem fet molt bé i hem de seguir confiant en, en nosaltres mateixos i, i personalment jo m'he trobat molt a gust aquest any i intentar acabar molt bé la temporada com, com el que desitja tots i, i personalment jo. Que menja Guillem Vives, que no s'ha perdut ni un sols partit de Lliga en tota la temporada. <laughs> Bueno, també sóc el més jove de l'equip, tinc 22 anys i també he tingut la petita sort de, de tenir petites cosetes que no m'han impedit jugar i, i també és una cosa que estic orgullós, crec que m'he cuidat, he fet la, la meva feina i, i per mi és important estar sempre a disposició de l'equip i, i quedem els llits, però espero completar l'any sense lesions. Aprofundint tal com és el plànol personal, Guillem, com estem fent ara en aquest tram final de l'entrevista, eh, t'agradaria poder estar amb Espanya a les Olimpiades aquest estiu? Sí, està clar que, que m'encantaria viure un, Jocs Olímpics, però eh, està clar que no és una cosa que, que em preocupa ni m'obsessiona, sinó que si, si arriba serà un premi, perquè crec que eh, <laughs> en aquesta llista que, que tothom vol anar, que no hi ha lesionats, doncs, Uh, tinc jugadors d'un nivell altíssim a la meva posició i, i res, com he dit, si, si arriba serà un premi increïble i ho viuré i intentaré anar allà a guanyar-me el lloc, a guanyar-me la posició, però si no arriba, doncs a seguir treballant, un estiu per, per descansar i per treballar bé per arribar a la, a la següent temporada pues, doncs, sent una mica millor jugador. Depèn del seleccionador i depèn de que es resolga el conflicte que n'hi ha entre, entre FIBA, entre clubs, entre federacions. tal tema complicat, eh? Sí, la veritat que és un tema complicat. Uh, faria ràbia pel, pel fet de que, per temes de despatxos, pues, un equip que s'ha guanyat pel camp, que l'any passat vam fer un treball inhumà per arribar als Jocs Olímpics, pues, ens ho traguessin de, una forma, per una forma no basquetbolística, i res, uh, nosaltres com a jugadors no, no hi podem fer res, sinó confiar en que, que tot s'arregli i, i que, i que la gent pugui gaudir de la millor Olimpiada en el tema bàsquet possible. Eh, esperem i, i també com a aficionat vull veure les millors seleccions i les que se l'han guanyat a, allà i, i espero que solucioni. Per últim, aneu a estar el diumenge pendents d'altres camps o a votar a la canxa, a jugar, a intentar guanyar i ja eh, Déu proveirà? Sí, nosaltres el que hem de fer és un, un partit molt sèrio, eh, un partit molt, molt dur. L'Andorra sí que és cert que, que no s'està jugant res, però crec que és un, un equip, encara que la, la classificació no estigui molt a dalt, però un equip amb molt bons jugadors, jugadors de molta qualitat i, i també hem de tenir experiència del que ha passat aquesta segona volta amb, amb dos partits de casa que, que hem perdut contra equips que normalment tothom pensa que, que són fàcils, o sigui que crec que hem de fer un partit molt seriós, un partit molt, molt ficat des de l'inici i, i després ja després del partit ja mirarem resultats sense, doncs, intentar estar el més amunt possible, sabem que eh, no avalem de nosaltres mateixos, però, però bueno, si es dona el cas, doncs, encantats, però està clar que la nostra feina són els 40 minuts contra Andorra i fer un, un bon partit. I la feina en guany esteu fent-la molt bé. Guillem Vives, moltíssima sort per a diumenge per a la cresta de temporada i gràcies per atendre la sintonia d'Esports 97 nit. Molt bé, moltes gràcies. El jugador de València Bàsquet ja, al debat, a la tertúlia i a l'anàlisi. Vinga. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i de 9 minuts arranca el temps de debat de tertuli d'anàlisi. Vos recordem la pregunta que estem fent vos avui en el Twitter, arroba esports97nit, arroba esports97nit. Després que Lima ja ha dit que va prendre's el seu temps, penseu que continua i estaran o no? És la pregunta que estem fent i que al voltant de les 12 i mitja, avui una miqueta més tard perquè arrenquem esta la tertúlia, però sí, tindrem temps per a llegir les vostres respostes. Continua per així de la part informativa Sala Folgado, s'afegixen en el mm. company de l'Eri Super Rafa Marín. Hola Rafa, què tal? Bona nit. Com estàs? Muy bien. En l'espera, com tots. Sí, a veure què dice l'IM. A <laughs> a veure què diu l'IM i a veure què diu també Quico Catalán sobre el secretari tècnic. Estamos igual, Estem eh? En Unos espera. en Singapur i otros en Oriols, però al <laughs> final parecen cortados por el mismo patrón. certament. I també s'incorpora el company de Oficial Pes i periodista Dani Hermosilla. Hola Dani, què tal? Què tal, Manolo? Com estàs? Molt bé. També, esperant. També, també en esperen. Stand-by, que se sol dir, no? En stand-by. En stand-by. Recapitule per a qui no hagi pogut eh, seguir la part informativa. Eh, en el dia d'avui hi ha hagut un sopar a la delegació del València eh, que primer, a primera hora de, de, del dia hora de Singapur, o siga matinada en València, estava eh, en Malàisia eh, visitant eh, la corona de Johor, que és un senyor que ha vingut d'ací a València un dia a veure un partit. I a Paterra també va estar, la ciutat esportiva. Paterra va estar, correcte. Sí, sí. Allí eh, han tingut eh, amb l'equip més important de Malàisia, que és el de Johor, i que ho tenia si per així apuntat ara mateix, eh, apunt, no recorde, el Darul Takzim és... Eh, l'equip amb el qual han, han, han entrenat els jugadors del València Club de Futbol i després sí hi ha, hi ha hagut una volta retornats a Singapur Singapur i Malèsia com Montcai Massarrotxos, però a lo bèstia, vull dir... Eh, <laughs> Montcai Massarrotxos, xafes un carrer i estàs de Montcai Massarrotxos i viceversa. De Malàisia a Singapur n'hi ha 40 quilòmetres, vull dir que agarres en ah, autobús... En metro, en, en, en, en Massarrotxos. En, en metro, correcte. En metro, correcte. Eh, deia que eh, retornats novament a Singapur, han tingut allí un sopar on ha estat el propietari, on ha estat Peter Lim. Eh, no hi ha hagut a part entre Peter Lim i Paco Allestaran. I preguntat per la decisió de l'entrenador, Peter Lim ha dit que se va prendre el seu temps per a prendre aquesta decisió de manera final. Ha parlat amb els periodistes de València, els ha parlat de la il·lusió que continua tenint de fer un València equip fort, equip important, és conscient que ha de canviar coses i que s'han enganyat en guany molt, a més de paraula la cosa sembla que té bona, bon color de cara, després volem els fets, i també ha dit que ha d'encertar, té l'obligació d'encertar en el València perquè no és la empresa més important del seu entramat o la més eh, o la de més valua econòmica, per dir-ho d'alguna manera, però sí és la més important a nivell de ressonància mundial. No és el mateix errar en l'empresa que té d'oli de palma val que errar en el València. La repercussió mediàtica del desastre d'enguany en el València és molt pitjor per a Meriton en quant a imatge internacional que equivocar-se pues, en la indústria farmacèutica o en un hospital que tenen, o en hospital que tenen allà en Singapur o, eh, vull dir, no té res a veure amb tot això quina és la conclusió que Manolo Montalt, conclusió personal intransferible extrau. Que estarà està descartat? No, però que no és la primera opció. Que probablement Peter Lim està esperant a que algun dels entrenadors judge, i el diumenge s'ha Folgado vos contar que com a mínim teníem constància que Lim havia parat amb dos entrenadors, Sant Pauli i Quique Sánchez Flores, que han parlat amb ells, Després, això no vol dir que siguin els triats, perquè igual que han parlat amb ells, segur que hauran parlat amb altres. Si algú dels entrenadors que Peter Lee algun entrenador amb el qual el siga Peter Lee vol València eh, negociat, <clears throat> li diu sí, probablement li diran a Paco gràcies per tot, però arrea. Ara, si aquestes opcions fallen, tu el que no podies era, per si de cas falla aquesta opció, deixar-te a Paco i estaran en València, perquè si després d'esta delegació comercial que va a Singapur no te dus a l'entrenador la sensació a nivell carrer era que Paco i estaran, com he dit abans, com Carmina Ordóñez estava mort en la banyera. <laughs> com no és el cas, te l'endús, però estant allí ni hi ha hagut una part, ni hi ha hagut una ratificació en el carrer de Paco i estaran, si més no un, vaig a prendre-ho temps, a prendre un temps, vaig a pensar o vaig a eh, pegar-li voltes al tema, hem de canviar, hem de fer les coses millors, s'hem enganyat molt en guany, hem de fer més cas als eh, professionals. Bueno, pues, això és la conclusió que jo extrac i que trasllada damunt de la taula al voltant de la pregunta que hem fet en el dia d'avui. Després d'ajornar la decisió, penseu que hi estaran... Va ser el pròxim entrenador o no? Rafa, Dani, Salva. <clears throat> eh, jo pensava esta tarda que era broma las, declaraciones de, Lim, <laughs> sinceramente. Eh, no porque esperara que hoy se desvelara la incógnita sobre si ahí estarán sí o ahí estarán no, pero me parece una respuesta un poco desahogada. Que a estas alturas el Valencia, cuando ya hace muchísimo tiempo que terminó la temporada, tenga todavía una decisión tan, tan trascendental como la del entrenador pendiente y en el aire. Esto me lleva a una segunda conclusión cada vez que el Valencia de aquí y el Valencia de allí chocan, gana el Valencia de allí. Siempre, pero ¿dónde está el amo? Eh, eso es un problema. Eso es un problema y lo hemos vivido muchas veces a lo largo de estos dos últimos años y yo creo que ahora en toda, en toda su esencia. <clears throat> lo de los castings, que está muy de moda ahora, tanto en el Levante como en el Valencia, a mí me parece que está de más. Sobre todo cuando esos castings los hacen eh, no profesionales, en el caso del Levante lo hace el Consejo de Administración y en el caso del Valencia lo está haciendo Peter Lim con, con el asesoramiento de no sabemos quién. Lo suponemos, quién vuelve a estar otra vez eh, detrás de todo pero, pero no lo sabemos. Me parece un flaco favor al final a la figura de, Suso García Pitarch lo que, lo que, ha, pasado, lo que ha pasado hoy. Eh, y un desgaste también para Yestarán, continúe, continúe o no, porque como tú bien decías, tienen que llevarlo allí a Singapur para guardar un poco las apariencias, pero creo que a estas alturas el Valencia se merecía que esa decisión esté ya tomada. Bueno, yo creo que eh, anem per els mínims. Els mínims és que per almenys els noms són de la mateixa escola. Me resultaria molt estrany que volgueren contratar de la mateixa manera i per el mateix preu a Husidin i a Quique Sánchez Flores, que són oposats, diríem, d'estils oposats. Bueno, se a més ell que una altra cosa. Eh, bueno, eh, va sonar, eh? Jo ho he sentit. Però si és, eh? una de les, és una de les frases que va dir l'altre dia Paco i estarà en la famosa roda de premsa post-partit de la Rosietat, quan en un projecte pegues eh, tantes, tantes bandaes claro. i tan diferents, és alguna cosa falla. Vale. Eh, mm, jo tinc la teoria de que, de que Paco i Llestarán continua siguent el candidat número 1 del de secretari tècnic, del director esportiu, i que ahir Sepols eh, és de veres que està jugant entre, entre Suso García Pitar, que jo crec que té clara la idea, que ja la va definir eh, fa molt de temps, que mm, li va crear cert, cert dubte també un poc per, per saber com estaven funcionant les coses, perquè sap que té, depèn de Peter Lim, però jo crec que si guanya la batalla el secretari tècnic, molt probablement Paco Allestaran puga ser l'entrenador, i la qual cosa a mi no me sembla del tot malament, perquè jo crec que en, en els, en els eh, llums i en les ombres que han pogut haver jo me quedé molt de les llums i és un equip molt reconeixible lo bo de Paco Allestaran lo roïn és igual que lo de Nuno igual que lo de Neville quan l'equip era roïn era roïn per, a, per als tres de la mateixa manera a partir d'ahí, que pot haver un altre, un altre candidat que poden buscar un altre candidat i que pot ser més el candidat de l'IM que no el candidat de, de, de Suso García Pitar vale. jo estic molt en la reflexió de Rafa Marina a mi me dona la impressió de que, de que eh, s'haurien de copiar coses i en aquest cas sí que te dic jo que n'hi ha moltes lligues que estan molt més avançades i molts clubs que estan molt més avançats que els espanyols uh mhm. -huh. que és la lesió de l'entrenador no, de, no depèn de resultats sinó depèn de temps el Bayern de Múnich habitualment canvia d'entrenador cada o renova l'entrenador cada mes de desembre si no m'equivoqués és Nadals a principi d'any. Tu tens que tindre clara la teua... I val per al València, val per al Llevant i val per a qualsevol. Tu tens que tindre clara la teua... Eh, la teua base, què és el que tu vols. Més important que l'entrenador és la política esportiva. Que, qui, que, quina classe d'equip vols? Si Peter Lim diu que ha de pres, està clar que a prendre vol dir Suso García Pitar, fes-li cas en Suso. Si no funciona Suso, Però vas. Però qui te diu a tu, a tu que no està fent cas? Home, si la elecció... Jo, parti... jo particularment pense que les declaracions de Suso, jo el conec un poc també, eh, de les declaracions de, Suso s'entén que Paco Allestaran és el candidat de Suso. Jo no ho entenc. Bueno, jo entenc jo que el dia del Barcelona, després de guanyar 1-2 en el Camp Nou, sí diu que Suso és el primer candidat i el millor col·locat. El dia del Madrid, feta la mateixa pregunta, ja eludís la resposta. Però perquè té Alim, no perquè hi dubte eludís, la, eludís la resposta. Quan ell, quan ell sap que I no després, no... És... I després, quan se publica, quan Superdeporte publica el nom de Lopetegui, és el director de comunicació del club, de manera privada, alguns mitjans de comunicació, per WhatsApp a desmentir el nom de Lopetegui. Però Suso García Pitarch, des del dia del Barcelona, no ha dit esta boca és meua. Yo, yo... Bueno, lo, eh, lo, de Lopetegui, de todas maneras, eh, hubo mucha prisa, ¿no? Ahí mm, se cumplen muchos de los guiones de la comunicación empresarial, pero bueno, eso ya lo dejamos a un lado. Eh, Peter Lim, con sus declaraciones de hoy, yo creo que sí que hace de menos a Suso García Pitarch y sí que da pie a pensar que, no que no le haga caso, pero sí que al, final la última palabra. el que digo es: vas a hacer més profesionales Y me me han de cambiar cosas Pero bueno, es una cosa lo que digo una otra cosa la que fa. Pero las declaraciones que nos llegan aquí, o lo que ha dicho ahí en privado a, la prensa valenciana, es necesitamos más tiempo. O, o, necesito más tiempo. Yo no creo que Suso García Pitarch necesite más tiempo. Yo, creo, que Suso lo tiene muy decidido y, desde, y desde hace tiempo. Tanto si es allí estarán como, como si no. Lo que pasa, y además Dani estaba mencionando el caso del Bayern de Múnich, que a mí me parece eh, perfecto para lo, que, para lo que voy a decir. El Bayern de Múnich también tiene un dueño como lo tienen tantos otros clubes. Pero verdaderamente la gestión deportiva no la llevan esos dueños. La esperanza que teníamos aquí en el Valencia, al menos la que yo tenía cuando vino un magnate como Peter Lim, era que delegara en un buen staff de profesionales y que esos profesionales fuesen los que llevasen la política deportiva del club. Llegados a este punto, estamos viendo que Peter Lim está actuando igual que actuaban eh, los ricachones durante la época del ladrillo. Es decir, lleva un equipo deportivo, un club deportivo, eh, pues nada, pues como si fuese su empresa de, ladrillos, a golpe eh, de, a golpe de, a golpe de, a golpe de capricho. Yo creo que esa es la, gran decepción ahora mismo del, valencianismo, que estos gestos de, Peter Lim eh, caen y la verdad es que duelen mucho. Hmm. Porque si ha fechado a Suso García Pitach, Suso García Pitach debería de ser la persona que tomase todo ese tipo de decisiones. Más allá de que sabemos que ningún director deportivo después es totalmente independiente, los hay unos más que otros, pero al final estamos en el modelo florentino. <laughs> Claro. Y, y, el modelo florentino no es precisamente un modelo de éxito en el, en el fútbol. Yo creo que esa es la reflexión con la que nos quedamos después de las noticias que nos llegan, que nos llegan hoy. Si después recula y resulta que Suso García Pitarch es quien eh, impone tanto el entrenador como el estilo de plantilla y demás, perfecto. Pero la verdad es que todos los indicios ahora mismo no apuntan a eso. Sí que es verdad que Suso está teniendo mucha cintura, ¿eh? Que, tampoco lo dudábamos de que le iba a tener, al menos yo. Ah, yo tengo dos teorías al respecto, Manolo. Primer, que cree que Paco Yastar no va a continuar. I després... I s'atulla l'avenç mantenir. Crec que la decisió... Fa 15 dies. Crec que la decisió respecte al tècnic no la pren Suso García Pitarc, sinó que la pren eh, Peter Lim, assessora per Jorge Méndez. I a partir d'ahí no entenc el que està ocorrent a, a Singapur. Hi ha moltes coses que me semblen un paripé. La mateixa presència de Gestran en Singapur me sembla un, un paripé no, no. absurdo. Està, està claríssim. Per part del club, si, més enllà... Si tu deixes a, a Paco i sí, sí, sí, sí. així en València es que... sí, me parece correcto Pero no jugues, pero no... Somos una puerta caída. No recordé. Emilio Álvarez, el segundo de Quique. Pero no... Eh, eh, Emilio Álvarez yo de somos una puerta caída Si tú te dices a Pago y Estarán en Valencia y se embala la delegación a Singapur, ¿está ante el run run de que ese se pot entrenador? Pago y Estalán es una puerta caída. però què més da si ahí Estarán tiene contracte hasta el 30 claro, de mayo? Es que Estarán te contracte, o sea, més enllà claro. que és el que anava a dir de que té contracte en vigor, no entenc la presència estar en Singapur quan no està tota la plantilla i quan no vas a jugar cap eh, partit en porta de les estrelles de l'equip i deixa el tècnic en, en València treballant amb la resta de la, de la, de la plantilla i avui, Manolo, hi ha molta expectació. És que és molt significatiu. Tots els mitjans de comunicació desplaçats a Singapur, avui, tots tots deien altra volta, que és el que filtra el club, o una part del club, que per a mi és la part del club que està a València, perquè, desgraciadament, continuen havent dos Valències. El València local, que és el govern civil, o la Diputació Provincial, i després està ja el govern central, que es troba a Singapur. I, el, i la Diputació Provincial no para de filtrar. Paco és el, el, el que té més opcions. Paco és l'home fort de Suso. Correcte. Però, i qui és l'home fort de l'IM? Algú sap qui és l'home fort de l'IM? No. No saben qui és l'home fort de l'IM encara, mentre l'IM no obriga la boca. Però jo crec que l'home fort de l'IM no és Paco estaran. I al final eh, decidís eh, Peter Lim. El amo. I, i Allestarà pot ser el candidat eh, primer per a Suso, cosa que jo també dubte, perquè Suso parla amb més tècnics. A partir d'ahí, si allà estaràs el teu primer eh, candidat, tu per què parles amb més tècnics? I després, per què filtres que allà estaràs el teu primer candidat quan tu has parlat amb altres entrenadors? És una que jo no entenc. Però a partir d'ahí estaran en Singapur i, i, i es, es mitjà de comunicació desplaçats allí deien tots perquè ho havia filtrat la facció valenciana del, del club Suso és el candidat perfecte avui és el dia eh, important perquè se van a veure les cares els dos, van a coincidir en un sopar i Cayetano acaba de contar cap guinyo de l'IM cap allà estaran Vull dir, si jo estic en una taula o en un comedor en la persona que va conduir el meu equip la pròxima temporada m'acoste a d'ell, parle amb ell, li faig un guinyo, li done la mà, mal se dic, bueno, el misteri queda desvelat, esta persona és el meu entrenador, i no ho ha fet. I a partir d'ahir queda molt tocada la figura de Paco i estic d'acord amb Rafa, queda molt tocada la figura de Suso García Pitarc. I vull veure Suso què decidir respecte a futbolistes, perquè ha de Jo no decidir... dic encara lo de Suso, perdona, perdona, perdona, perdona. Ja, ves que si me talla, me talles. Vale, perdona. És que m'has tallat. No, te dic que jo no sé l'autonomia que té Suso respecte a futbolistes, però espere que la tinga, perquè la del tècnic crec que no la va tindre. Si no la té el tècnic, i tampoc la ten futbolistes, pues a veure quina és l'autonomia de Suso i que Suso s'ho faça mirar. Quan també. estiga triat d'entrenador, te diré si Suso per a mi té autonomia o no. Home, clar, Perquè una cosa és... Clar, no, a cojón macho... No, no, no, no. no. visto una macho cosa seguro. és que vinga Leonardo Jardim o l'entrenador de l'Sporting de Braga, altra cosa és que vinga algun tècnic des que sabem que Suso ha parat amb ell. Però el candidat principal per a Suso era Paco Llestaran. Jo això tampoc ho tinc tan clar. Pues és el que ha venut. Ah! Això són altres casos, amic. 12 i 36, fem una pausa. Eh, tornem, llegim el Twitter. Abans, el diumenge me'n vaig a la murta, a te Te'n vas a la murta? A no el... vas a tallar murta, sinó que vas no, no, a la murta. No, no, me'n vaig a la murta. A veure l'Olimpi i jo, a recolzar al meu bon amic i extraordinari comentarista, gran entrenador. Vas Raúl Garrido, Algún convoy montarem. Vale, convoy. Algún convoy montarem. Igual sempre Arturo... Arturo? Intenta culturitzar-lo per a que aprengui algo de futbol. Se volia anar també, eh? eh? Sí, se sí, volia anar també. també. Pues mira, paral·lelament también se veure, a veure què fa. Grada fem... supletòries en la eh, murta, eh? Eh, ahí estarem, ahí estarem. A recolzar el Garrido, que és un tipus... Jo no puc anar, però vos recomendar un joc per anar a tirar. Pues mira, te faré en cas. <laughs> sí, senyor. A... Ah, el Olímpic, que se juga la permanència, el play-out, anada el diumenge a les 6 de la vesprada, la murta davant el Leioa, eh, basc. Eh, I ahí estarem, recolzant el nostre amic Raül Garrido. I vosaltres també, si no teniu res que fer el diumenge de vesprada, a Xàtiva, que, està, a que està a propet, i a la Murta, a veure l'Olímpic eh, Leioa. 12 i 37, vinga, tornem llegint Twitter i continuem raonant. La notícia és que no n'hi ha notícia, que l'Im diu que va prendre el seu temps per a triar l'entrenador. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matrículate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas. el paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. cocotas, uno más de la familia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Tuiteando, tuiteando, tuiteando. 12 i 39, vinga, a la pregunta. Els tuits tots jove que és impossible, però alguns. Eh, després que l'Image ha dit que va prendre el seu temps, penseu que continua i estaran o no? Diu Luis López, venga, lo marianizo, es Lim el que elige el entrenador y será el entrenador el que quiere Lim que sea el entrenador. David Bau, Diu, no creo que Paco siga, si yo fuera eh, igual lo pensaba, que si yo fuera él, igual lo pensaba, qué papalón de viaje, pues nada, tampoco esperaba a Neville, Lim es imprevisible. Eh, creo que no sigue, pero me molesta más que después de pedir un secretario técnico, su opinión, su opción sea y estarán. El mundo al revés. Esa es otra pregunta que la vos vas a hacer. Tony Campos, si continúa y estarán, será perquè cabe entrenador a poc así? ¿Pensión que podría de Benítez o és pues Benítez está a punto de tan caro a Mel Newcastle para continuar en segunda división. perquè es troba a gusto. Ángel diu, eh, si hablemos de salidas, a ver, no colocamos a media plantilla. Charlie Diu pense que el que seguimos es vergoña. vergonya. Luis López, yo también renovaré este quien esté. El escudo está por encima de todo. Se, referís al pase. <clears throat> Javi JB, yo soy del Valencia. Este quien esté más de 20 años es socio. Si tuvimos a Valdano y no dejé de ser socio, ahora menos. Eh, <laughs> eh, José Avellán. Después de varios meses pidiendo director técnico para que fiche, ahora queremos que elija Mister. Yo renovaré pase y cómo van a quedar libres. Eh, José Miguel... no, no, es una realidad tampoco, Manolo. Si yo estoy. el que digo eso Muy bien. Es que es deberes. José Miguel García. Si el que elijan no quiere venir por H o por B, Paco es la opción de emergencia. La cuestión es quién decide. Si es Lim, mal. Rodolfo H. Digo, gracias Manolo Montalles por son en La noticia es que no noticia, pero ha dado muchas noticias. Y lo digo completamente en serio. Porque a mí, el que podemos. Que ya es, que ya es pro. Aaron Cano. A mí me interesa saber más si li de patir mendesitis. Fernando Martí d'un hipercasualitat. Ara que es va prendre el seu temps, un dia, una setmana més, a veure si fem l'equip a juliol. En fi, mala pinta. Ah. Lluís diu, Lim mutant en Altani en 3-2-1. Al final, com, com així en Màlaga. Quatre cantarans i quatre sedits. Marc diu... Eh, Comité de Sabios diu, buf, ¿y por qué no hablamos de los jugadores que se piran? Negredo, por lo que ha... Eh, a veure, que se me... Vais a la pantalla, estava per així... Eh, Bluff, por, eh, Comité de Sabios UBCF ¿Y por qué no hablamos de los jugadores que se piran? Mm, Negredo, por lo que ha dicho la novia en redes sociales, parece que se pira del Valencia. Pues no sé qué ha dicho la dona, o la novia, o la pareja, en este caso de Álvaro Negredo en xarxes socials, no sé si en Twitter, en Facebook o en Instagram. Pueden hacer una asociación eh, entre la eh. dona de Marcelino y tal. No, la dona de Marcelino está muy a <laughs> eh. Pero per, ahí, eh? el seu que ya querían ofertes, pero que en diciembre iba a decir que no se movía. Ahora, bueno, ¿qué pasa? Juan Rodi ni yo pensé que si seguís está Lance Peck y ningún volviendo en X En secaísmo ni en jugadores mercenaris. Xisco la Yo estoy seguro que no sé si seguirá o no Paco. Vaya, como todo el mundo <laughs> Este es boludo José Miguel La Piedra, yo creo que Eso es una presa de pela La afición Tabo de Benimodo, pensé que es una incógnita Tengo la sensación que está esperando alguna respuesta que de momento no arriba Y esté en vil. Nacho diu, Yo creo que no. Estar allí y decirle va, que ya eres nuestro entrenador. Eh, Pablo Senabre diu, por fin alguien sensato y con sentido común, y si falla aquí que es cuando sigue Paco, bueno, pues més o menys, és el que està diguen la gent sobre la pregunta que vos he fet. Clar, perquè sí, una història és complicada a voltes, eh? eh S'hem passat des de que l'IM decidís donar-li tot el poder a Nuno Barra Vendes i carregar-se l'estructura esportiva que hi havia, dient, fa falta una estructura esportiva, fa falta una direcció tècnica. Ara que la direcció tècnica, segons algunes versions, algunes opcions, Dani ho pensa així, Rafa no sé si ho pensa així, però és que el candidat de Suso és allà estaran, ara com no agrada allà estaran, volem que siga libre que triï l'entrenador. Vull dir, si fora estaran, dins de l'Orroin, que és que va continuar un senyor que ara mateix està en els seus índexs d'impopularitat més alts des de que està en el València, la bona notícia és que l'Imbri hauria fet cas al director tècnic. Clar, però I, és que i ningú, canvien coses. Però és que ningú està dient el contrari, Manolo. Així el que diguem és que probablement, probablement no, la decisió sobre el tècnic la va prendre l'IM votant-se el director qui... esportiu. No, respecte a lo que acabes de, de comentar, què diu un oient? No estem dient, no estem dient res, res més. Tu creus que si, si fora de veres... Vull dir, és que jo crec que la decisió sí que la de prendre el president al final, jo crec que sí, però sobre la base sobre una base tècnica del director esportiu. Y es el presidente el que ha de dir, bueno, com en el cas de, de, de, de Kiko en, en, en mm. Manolo en muchos momentos, <coughs> no? si tu me dius ese candidat, jo te vaig a dir ese candidat. Correcte. Vale. Una altra cosa és que jo te diga, és es que dute entre este i este, pues elegís la màxima representació. Mm. Jo això sí que ho veig. Jo no estic dient que el secretari tècnic hagi d'elegir l'entrenador, no? Ni, ni, tu tens que marcar. Sempre, d'una manera o d'una altra, el president, o en este cas el Però, propietari, vull dir, això és qui va triar a Pellegrino per damunt de Braulio? Manolo Llorente. Y me B, voy a decir es que me sembla B es que yo yo que això esta Siempre siempre que tenga el recolzament de Lo que no puedes decir es eh, entre fulanito y menganito, Y digues, no, es que este que me han portat. Pero ojo que el perfil de Peter Lim no tiene nada que ver ni con el de Manolo Llorente ni con el de Kiko Catalán, porque Llorente y Kiko, no, vamos a ver, no, a lo que voy es que Llorente y Kiko, sin ser eh, profesionales del fútbol, sí que son dos tíos que tienen los pies en la tierra, que saben de qué va esto, que conocen perfectamente sus clubes. la, la, de Pellegrino va a ir de aquella manera. Sí, salió, de, esa, de esa manera, pero ni sabía de ni sabía de fútbol, ni sabía ni SAP cree que en cara. Pero no era un neófito en ninguna de esas parcelas, o sea, sabía perfectamente ah, lo que era lo que era un club deportivo igual que lo sabe, igual que Catalán, igual que estaban los dos además aquí en la ciudad y sabían determinadas cosas ah, que Peter primero, eh, no, solamente dudo de que sepa de fútbol, sino que no tiene ni pajolera idea, ni de eh, cuestiones deportivas, ni de cuestiones además, que lo estaba diciendo Manolo, de afición. Vamos a ver, estás ahora mismo con un entrenador encima de la mesa, con Paco Ayestarán, que en la última jornada de liga mira, te vació el estadio. Que no lo hizo él, por supuesto, pero que al final forma parte de ese equipo al que la afición ha acabado dando la espalda. A Cayetano, eh, si Peter Lim era conscient del descontent en València. Ahí anava jo. Anem a veure, és que això sí que és una decisió esportiva també, me sembla a mi. Tu, el secretari tècnic te pot dir, no, jo vull que siga Allestaran, i tu veus el grau de contestació i dius, quina bomba de rellotgeria posa des de la primera jornada tenint d'un tio que la gent no el vol que l'únic que li van a salvar són cinc resultats això també és una decisió de Clar, Consell i si no aconsegueix els cinc que resultats és la, mateixa, és la mateixa de Rubi en el llevant el president pot creure el que vulga, però mm. cuidao eh, que la primera jornada el primer resultat sí. la primera garra és per tu Entonces, jo crec que això sí que és una decisió presidencial. Entre dos entrenadors del mateix perfil, uh -huh. de la mateixa experiència, jo le és el que me supose menys esforç a nivell, a nivell públic, perquè el públic en el sport professional també funciona i funciona bé. Jo crec que això sí que és una decisió de l'IP. I si va per ahir, necessiti uns dies per a pensar això, jo correcte. Si és tècnica, no. El president del València no entén de futbol. I els presidents, la gran majoria, inclòs eh, eh, Florentino, no entenen de futbol. Per ser un secretet que des de València a Singapur n'hi 12.000 quilòmetres, sí. però un Folgado és un dels millors periodistes d'esta ciutat, ha pogut rascar. Eh, de què ha parlat l'Aijun en el sopar, amb la gent que estava sentada a la taula? Bueno, l'Aijun no parla mai de... Ha de... parlat de Paco i Estaran? L'Aijun no parla mai d'entrenador. De, Quan parla de l'entrenador parla eh, en general, no diu mai el nom de Paco Allestaran, simplement parla de projecte global i del projecte que pretén eh, Meriton en València. Blai, o siga... Igual que Suso sí parla de l'entrenador, eh, Leijun no. O sigui, no Que Leijun, que és la mà dreta de Peter Lim, mm. tampoc diu... No. O resalta eh, l'opció A o que Paco i Estaran siga l'opció A de cara a la temporada vinent. És així? Exacte. Dos fronts. Bueno, estem en el polígon industrial Vallà de Quart, però Folgado, com si haguera estat en Singapur. 12 i 47. Orgullós com sempre treballar en qui treballa. Fem una pausa i tornem. I a tot això, Rafa, Dani, Salva, ahí estaran, estarà fent com, a, com allò de José Mota, no és por no ir, <laughs> però ir per anar 12 i 48. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CID 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Si el Sport esta es la Teguasita cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12 de la nit y 50 minutos. ¿Y Paco ya Estarán ¿Qué estará pensando? Vinc sí, se me senta al costado del propietario no me dona ni bola. El secretari tècnic diu que sóc la primera opció, però l'amo pràcticament m'han donat de menjar perquè estaria lleig que no m'hagueren donat el, no m'hagueren posat el plat. 12 plats, eh, s'han papat avui. L'Aijun no diu res, tampoc. L'Aijun no diu res. 12 plats. Aquell, sí, 12 plats. Molt, molt escassos, però 12. Ara, això t'anava a dir jo. Molt eh, escassos. Sí, sí. Eh, clar, la pregunta, o en este cas, la, <laughs> sí, eh, la composició del lloc és, com deia, vos deia abans, el famós sketch que en el seu dia va popularitzar, va popularitzar José Mota de si no és no ir. <laughs> Exacte. Sí. Però ir pa anar que jo crec que és el que estarà passant Paco i Estaran. Vull dir, Paco i Estaran... Per què Paco i Estaran en lo que va a demostrar que se llevan de, de, del Vic con la rueda de prensa del divendres, que es yo me mi conmigo, val? Paco ahí estarán, per qué no ha esclatat i per què? Perquè està la oportunidad de la seva, la posibilidad de la seva vida, que es entrenar de València. Perquè Paco ahí estarán, es com els músics que presentaba José Luis Moreno Noche de Fiesta, que venien de triunfar en Mèxic y en Israel Pero en España no els con ningú. Vull ningún Paco i pago ve de fer-ho molt en México y de fer en Israel, Pero en España... collons, té la possibilitat de la banqueta del València. Bueno, a veure, a veure també, tam, també és de veres també és de veres que si pensa en el que va passar en, en, eh, quan, quan vingué la primera vegada al València en Benítez, pensarà, dic, ostres, però si Benítez partia en, el, en la quinta posició, va ser l'entrenador, després va guanyar dos lligues. I una... No, no, si jo això ho tinc clar. No, no, I entenc també sí. que per a Pago i Estaran estar a la xoca, esperant en un moment donant que, que és reatrapció i que siga ell, primer, ser la segona o la tercera acció, Lidona igual, que es la banqueta del Valencia Club de fútbol. Yo, la situación de ahí estarán, no la critique, eh? En absoluto. No, además, y él, él Dani, él, él, se agarra precisamente a que sabe que tiene sus opciones y, por eso también se presenta en, Singapur. Porque si pensa que te opciones, perdona, eh, Rafa, mire si pensa que, que te que fue un entrenamiento físico para aprender dades de cara a tindre's, si comienza la temporada que ve, dades archivadas sobre el físico de los futbolistas. Y dos, se tira parlant mitja hora llarga en Enzo, en Pac... En els pesas de la plantilla. Si tú penses que no tens opció de continuar, ¿tú a què nasos estás bichora hora parlant en Enzo Pérez bueno, o en Paco Alcácer? Yo, de todas maneras, lo, de, postureo yo lo de las podas, sí, sí, sí yo la, en las pruebas físicas veo, veo mucho, veo no, mucho no, no, la primera volta que arriba tu l'entrenador a un club, no? I, escolta, es que el, els, els jugadors com acabaren? Ah, pues el que estaba así sanduguetot. Sí, pero, pero bueno, al final, eh, al final las, los datos que pudiese obtener el último día tampoco sé yo qué valor, qué, valor pueden, qué valor científico pueden tener y las, y las conversaciones más postureo todavía. Pero bueno, yo lo que quería decir antes es que al final la presencia de ahí estarán en Singapur también es una medida de presión, ¿no? Entiendo de cara a Peter Lim, de cara al propietario. Mm, puede ser que le cueste un poco que Puede ser un, puede ser que le cueste, sí, pero no sé hasta qué punto, eh, como decíamos antes, el Valencia de aquí propicia que al final ahí estarán esté este allí. Eh, también es verdad que a Peter Lim no le han dolido prendas en decir que todavía no está tomada la decisión teniéndolo teniéndolo a su lado, pero todos los entrenadores claro al final se agarran a eso, porque es igual que lo que está haciendo, haciendo Ruby. Eh, cuando todo el entorno lo da ya prácticamente por descartado, él sabe que tiene una pequeña opción y evidentemente lo que no va a hacer es tirarse piedras contra su propio tejado. Y una última cosa sobre ahí estarán que no la hemos comentado. Mm, económicamente es la opción más asequible de todas las que se están ah, valorando. ¿eh? Por ahí también tiene muchas opciones de escalar, de escalar, puestos en el casting. Y que posiblemente se están esperando la, respuesta de algún entrenador es que ese problema es en el tema económico. Porque yo no tengo claro que sea verdaderamente el primer candidato de, de Suso. Que sea uno de ellos, por supuesto. yo es el, primero... que, el que dice dit fa 10 minuts. el que he 10 perquè dubta per estarà no, perquè, perquè està esperant, la resposta de l'altre bueno, això és una, però també podria ser perquè pot, pot dubtar Sí, jo evidentment. No. Pot dubtar. que és el que està dient? Que va perdre un temps per a meditar-ho. Jo, jo l'únic que dic és que, en, eh, i estic un poc a la reflexió del principi de, de Rafa, és que va començar el València, com sempre, molt tard molta, ah, bueno, quan, tenia, ja. quan tenia tot a favor per a començar molt Però Dani, però Dani, tornem al mateix. Bueno, molt tard tampoc, però més tard que la resta de competidors. Més tard però que la resta veure, de... si tu acabes fa un mes Tenim el vídeo del, del, del secretari de Torrecilla, el secretari de del Betis? Quan així estem, que no sabem res, secretari de del Betis. Ui, en roda de premsa, agarra un paper i llitja això. Un contrato, eh, Molinero, no continúa, Badillo no continúa, Damiao no continúa, Molina no continúa. Fin de las sesiones, Vamos Winkel vuelve a Norwich City, Montoya vuelve al, Fútbol Barcelona, Charlie Musonda vuelve a Chelsea, pero estamos negociando la renovación del préstamo. Jugadores con contrato transferibles. Eh, Vargas, contrato hasta junio de 2017, Besterman contrato hasta junio de 2017, Varela, contrato hasta junio de 2017, Xavi Torres, contrato hasta junio de 2017, Kadir, contrato hasta junio de 2017. Manderbar, contrato hasta junio de 2018. Portillo, contrato hasta junio de Bueno, y y busquem dos laterales, dos centrales, dos miscampistes y dos davantes. Bueno. Busquem de... Busquem Ole. Eh, eh, hay que no se amor ningún el Betis. No, no, no amor el Betis, Ahora matéis, yo acabo de hacer dos tocaes. no se amor ningún! Esto lo hacía Manolo Salvador al principio, eh. sí. eh? ¿Vos dir? Sí. sí. Claro. Y... Cuando era el la, mejor versión de Manolo Salvador, que es la que yo me pasa reclamando durante esos últimos tres años, que di, torna Manolo, torna. aquí Kiko le di lo mateix, pero ni torna Manolo ni torna Kiko, pero eso este mono este Pero mm. bueno, ese es un atretema tema. Es que eso es un secretario técnico, eso es una dirección deportiva, es que tú te estotela, es es con si te esos exámenes de, de septiembre. setembre... No, no, escolta, es que lo pichores es que este acaba de arribar, que acaben de firmar lo del Celta. Ah, bueno, mira, encara més... Vull dir, encara té més mèrit, mèrit. perquè acaba d'arribar. Claro. Allà va I, te, bueno, i, té la idea, claro, i té les idees... Però si en la majoria de secretaris tenis te diuen eh, que això de càsting i què... Oh, si jo tinc clara la idea, si és, pa, és... Bueno, pues si tinc que portar així a quatre perquè algú vol veure més candidats, pues... No, no, si tu tens que... Jo estic convençut de que Suso García Vitar té la idea de lo que vol, dels jugadors que vol, de l'entrenador que vol però no la pot posar en, en, de manifest i està fet xos d'equilibri. Jo estic eh, tornant al mateix. I no dic que siga Paco, eh, Paco Esteban, crec que, que jo crec que sí. Crec que, que no els temps de Meriton no són els temps del futbol. Això està bé, això està clar. Però crec que és una qüestió de mentalitat oriental. Vull dir, n'hi ha dos equips en primera divisió que no tenen entrenador per l'any que ve. Espanyol, propietat xinesa, el senyor Chen, i el València Club de Futbol, propietat de Singapur, el senyor Lim. Ah, això sí, acaben de donar els companys del Club de Mitjanit de Catalunya Ràdio que eh, hi ha bona sintonia entre Paco Gémez i l'Espanyol. Ostres. Ja sabem l'any que ve de qui se parlarà bé, però qui s'endurà 6 o 7 cada volta que vaig a jugar contra Mario Barça, que <laughs> és l'Espanyol. Jo vull que afegir una cosa molt ràpida sí, abans de tancar, Manolo, eh, respecte a lo que el València també està venent, de que allí s'està fent valencianisme, uh mhm. -huh que me pareix molt bé. Jo crec que fonamentalment, Manolo... Érem ara a presumir el, el joguet. El que eh? s'està fent és que l'IM està fardant allí davant dels seus col·legues de tota la vida de que té un club de futbol. Ya está. y se puede vender con que se está en valencianisme, que también igual. Pero l'in lo que está allí es me he comprado tu club de fútbol Me el porte a mi casa, convida a mis colegas de toda la vida... Que entrenen así Y farde, farde de tener un club de fútbol ya no tiene falla, si no organizaría un partido. Yo lo, que, que es que En ¿eh? la, pasta que te que no porta los amics así? Con el, con fa, <laughs> Pero no, ¿eh? ¿eh? olvidemos una cosa, eh? no olvidemos una cosa, eh? No olvidemos una cosa. bàsicament és el que passa amb tots els propietaris d'un equip de futbol que és el que passava amb Soler i la seva falla i això va provocar i si el propietari del València eh, fora de Bellreguard el club aniria a jugar tots els anys una amistosa a Bellreguard no s'enganyem, vull dir és cert que per a, a més, mi... Una cosa, es vestits de curt tots els dies i no juguen ningú partit. No, no, no. Però tots els dies van vestits de curt. Això sí. Allà on van, hasta, van calor, hasta Suso s'ha posat avui de curt. Hasta Suso. Calor. Era bon extrema esquerra, Suso, eh? Sí. Era bon extremeta sí, sí. esquerra. Sí. 12 i 56, per se. Rafa, rápidamente, eh, ràpidament, ya eh, tenim ja els candidats més definits per lo que dius que el súper de cara a te Técnica de llevar? Pues la verdad es que está ahora mismo la cosa caliente, no sé si te has dado cuenta, llevo un rato aquí en Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Al teléfono eh, sí se, se, está confirmando que tanto Tito como Oscar Perarnau son los dos principales candidatos y posiblemente las cosas se aceleren. Bueno, pues en pendents de superdeportes lógicamente, de la formación que siempre ens ofereix Rafa Marín, junta Ismael Garra i junta David Rodríguez. Gràcies, Rafa. Bona nit. Dani, moltes gràcies. Vinga, moltes Folgada, gràcies. moltes gràcies. No farem a nit, Manolo, però hem de felicitar a Vicent Borra, valencià, que ell va guanyar que va guanyar la, la, la, la Europa League amb el Sevilla. Un fenomen. Felicitem a Europa, a l'Europa League de Vicent Borra i Vicenti Borra, que du una gran ratxa en el Sevilla. 59, ho tanquem. veure si hi ha un València que juga en el València, podem felicitar per guanyar títols. És el que voldríem. ho deixem així. Acaba demà a les 3 més quarts, s'emperen en Murciàlago, en la tele. Nosaltres tornem el diumenge. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu.